qirq birinchi o'dg'irmishning o'gdilmish bilan munozara qilganligi aytiladi o'dg'irmish javob berib dedi aytganlaringni angladim mening so'zlarimni anglag'in yaqinlikni davomlashtirguning uchun bir xudo sana minglarcha savob tumanlagan yaxshi nom ato qilsin yana bir so'zing nima edi unimi ayt unimi manga so'zla keyingi qoldirma o'gdilmish javob berib mundoq dedi seni ko'rish bilan ko'zim ro'shallashdi kishi o'z tiliki bilan yo'lmonsa uningga mushaqqat tegmaydi ay bilimi ulug' sinig'an tajribali kishi nima deydi angla uning ma'nisini tushan ay ko'ngli kang qaysi ishqa orzu tilak bilan mangsa oyoq bosqandila orzusi yor yo'lak bo'ladi tilak bilan mangsa yiroq yar yiqilishidi orzu qilganning yuzini ko'kanda jon egisini topadi o'gdilmish yana shundoq dedi mana men sanga qayg'urib seni doim tilimdan tushirmayman shahar kantni yaqin qavm qarindoshlarni tashlab ketding kishilardan yiroqlashding bu yerda do'st bilishlar yo'q o'zing yolg'izlikda eg'ir yuk yudib yeling och yuribsan ojizlab ketibsan qarindoshlarning hammasi tilida sanga qayg'urudi ko'rishni xohlaganda seni topolmaydi ko'ngli bearom bo'ladi odam bolasining hammasi yolg'iz o'tanmaydi sen bu yerda yolg'iz og'ribmi qolasan bu qayg'u meni o'yda yotqizmadi alam qayg'u bilan bearam bo'ldim tangri davzaqni sen uchunli yaratmagan barliq azobni faqat sanali otamagan o'zingni nima uchun bunchalik qiynaysan manga aniq ayt so'zlaringni bilay Odg'urmishning o'gdilmishga javobi. Odg'urmish javob berib mundoq dedi. So'zlaringni angladim, men javob beray angla. Sen aytgan bu so'zda mehribonlikdir. Bu qarindoshlik hamda yaqinlikning belgisidir. Qarindosh g'imini qarindosh yemasa, qarindosh bo'lmagan yotlar yemdi. Men bu qavm qarindoshlardan ayrilib, qandoqmi bu yerga kelib tura olaydim? nazar silib dinimning yaxshiligini ko'rdim bu yerda o'zimning afzalligi ko'rindi shunga u yerdan bu yerga kelib o'zim yolg'iz xudoga ibodat qilay dedim bu dunyoning ishiga aralashgan kishi ibodat bilan oxirat ishini qilolmaydi xalqi butunlay ish yopmag'icha yaratquchi rabbiga ibodat qilg'ili bo'lmaydi havoyi havas nafsning bo'ynini qattiq siqish kerak ondin o'zing toat ibodat lazzatiga erishalaysan taqvodor kishi nima deydi angla din ishi havoyi havas bilan billi bo'lolmaydi qara havoyi havas bilan nafs cho'ng dushmandir bu ikkisi ibodat qilg'uchi qulni yo'ldan ozdiradi havoyi havasga yo'l qo'ysa kishi tutqun bo'ladi vujudim orzusiga yetsa u meni qul qiladi ovoyi havasga berilma uni aql bilan rad qil vujuding bosh ko'tarib chiqsa bilim bilan bos shundoq bo'g'ini uchun man shahar kantni tashlab ig'ir mushaqqat cheksammi bu yerga joylashdim agar kishilar orasidan chatlashgan bo'lsam quruq so'zlayotganim yoki ayblayotganim yo'q ey qarindosh nimishqa yolg'iz turasan deding ey do'stim Xudoning yodi men uchun hamra. Yaqin qavm qarindoshlarimning yiroq bo'lganimning sababi ularga och to'qimni yuklamaslik edi. Xalqning ko'ngli nozuk, uni asrash qiyin. Ko'ngli sunsa, uning qarshi Xudoning adli kifoya. Mendan xalqqa hech foyda yetmagan bo'lsa-mu, mendan ziyonmi ko'maydi. foyda ziyon yaxshilik va yomonlik hammasi xudodan bo'ladi bu ollohning taqdiridir qara arishdan tortib tovan taxt sarog'icha hammasi birdek xudoga muhtojdir ey mashhur kishilar orasida nimalar bor foydamu ziyon zararmi hammasi sanga ayon ibodatning nima foydasi bor deb so'raysan ibodat qulluq qilmoqdir u qulga ishik ochadi qul degan ot shuning uchunmi qulga atoq bo'ldiki u kech kunduz tog'larga chiqib ibodat qiladi qodir xudo xush ko'rsimi xush ko'misimi ibodat degan so'z tilidan tushmasligi kerak bu yolg'izlikning manga ziyni yo'q vujudim va dinimning esanligini shu yerdala topdim bu beyt aytqishi nima deydi angla sirtiga qaramay ichidagi ma'nisiga nazar sol ey mahir inson yolg'iz yo'lda siz yurgin tutmo yolg'iz yurib til va so'zni o'rgandi ibodat qilg'uchi o'zi yolg'iz ibodat qilsa yolg'iz o'zi xalqqa qandoqmi ziyon keltursin qarindosh kishilarga oralashishni maqtading qandoq oralashish do'st tutish kerak mana bugun san kelgandan buyon toat ibodatdan qoldim aqling bilan nazar sol Faqat yolg'iz sen bilan aralashqinim uchun ziyni shunchalik bo'ldi. Endi ortiq zo'rlama. Men endi kishilar orasiga kirsam, toat ibodatga qachon qo'lim tegadi? O'gdilmishning o'dg'irimishqa javobi. O'gdilmish javob berib dedi. so'zingni angladim sen mening so'zimni angla yuz o'rima Sen aytgan bu so'zlarning hammasi şundak. Lekin haqiqatlab qarasa bu bir bahonidir tirik kishi kishilarga foyda keltirishi kerak tirik degan nomga yarasha kishilarni ulug'lash kerak tiriklikning nishoni uning belgisi nima kishilar uning biror yaxshiligini ko'rmasa xotin elish kerak ko'p o'g'il qiz tug'ilishi lozim o'g'li yo'q desa bu arga sat haqoratdir odamlarning sarxili nima deydi angla urug'ning uzilib qolmasligining chorasi xotin ilishdir o'g'ilsiz odam o'lar vaqtida o'kinib ey keyinkilar o'g'il qizliq bo'linglar degan otidan keyin kimning o'g'li qolgan bo'lsa bu otini tirik degandan boshqa nom bilan atama o'g'ilsiz kishi o'lsa urug'i uziladi dunyoda nomi o'chidi o'rni bo'sh qoladi o'zg'irmishning o'gdilmishga javobi o'dg'irmish javob berib shundoq dedi bu rost buningdan boshqacharak yana bir xili bor agar o'g'il qiz yaxshi va adablik bo'lsa u xuddi sen ta'riflagandek bo'ladi agar yomon bo'lsa seni zarlatadi Sen o'lsang tezli seni unutuydi nomingni qarg'ish bilan yomon qiladi yotla seni so'kidi o'shmanlikka ulg'iydi. o'g'il qiz dushmandir dushmanning nima keragi bor dushmansiz yashash texmi yaxshiroqdir dushmandan qandoqmi yorug'lik kutkili bo'ladi dushmanning nomi zarardan guvohlik beradi bilimi mo'l olimlar naqadar yaxshi bilim bergan bola chaqaning nomi ar uchun yo'qolmas ko'langidir bilimlikning so'zi buningga o'xshab keladi nazar solsang ochiq ko'ngil bilan to'g'ri so'zlabdi o'g'il qiz deb o'zingni ko'ydirasan bu əmgəklərini bilidəğən oğul qız nədə ba? Haram dünyanı toplaysan, özün ketsən, ula qalıdı. Sen müşəqqə çəkib ötsən, u arzuğu yetidu. Xotun ağıcını kemigi çüşdüyü dəb pərəz qıl. Kemigi çüşküçi deniznin otturısıqı kiradu. Oğul qız törəlsə, kemisi sunudu. Kemi sunsa, kim sudu tırq qalıdu. Oğul qızğa ata boğucuğu rahim qilish kerak. chunki o'g'il qizga ota bo'g'uvchining yegini o'g'i bo'ladi o'g'il qizning yomini otasidan keyin ota onasining nomini atab qo'ymaydi buningga o'xshash bola chaqidan vafo kelamdi qiliqlari yovuz qilmishi jafo tursa o'g'il qizning otasi har xil jafo chekadi balo qaza mushaqqatlarni pildek ustiga ortidi do'st yo'ldosh ulfa tutish kerak deding bu g'oy yaxshi lekin yukini ko'tamiking tas bilimlik puxta donishmand yana yaxshi aytgan kishining ko'ngli nozuk uni asrash qiyin ko'ngil go'ya shisha deb saniladi ey o'g'lan uni bak asra sunib ketmasin ko'ngil nozik bo'ladi bu sinalgan u issiqda tez eriydi sovuqda to'nglaydi do'stning ko'ngli sunsa u ashaddiy dushman bo'ladi Düşmən bayədə min xil adavət saxlanıdı. Düşməndən həyatqa köngülsizlik toğuludu. Düşmən qayada bolsa, yaramaz işlər boludu. Senin düşmənin qançilik kiçik bolsımı, onu sən çoğ deyə bil, ey mərd batur. Çivin pilgi çoğ düşmən boldi. Birli çaqsa pilni tipirlatudu. Ömrü düşmən bilən uruşub ötken düşmənlik kişini mi deydu, anla.'' dushminim kichik deb bexut bo'lma uningni nemishqa qo'rqaman deb cho'ng so'zlama dushmining bo'ladigan bo'lsa bexut bo'lma dushmanga dushman bo'l yaxshig'i yaxshi o'gdilmishning o'dg'irmishqi javobi o'gdilmish javob berib so'z boshladi aytgan so'zimni angla ko'nglingda tut xudo bu dunyoni bilib yaratdi halol yemak ichmaklarni ato qildi yaxshi do'st tutib orlashib qetilib yurish kerak do'stlar yaxshi bo'lsa yaxshi ish qilg'ili bo'ladi birovning foydasi bo'lsa uningga aralash kishilarga nab keltirish kishining foydasi deb bil yolg'iz yurguchi kishi bir nodondurki uning boshqalarga foydasi tegmaydi ay sehi kishiga foydasi tegmaydigan odam o'likdir san foydaliq bo'l o'lik bo'lma ay mard yigit kishining do'st yo'ldoshlari ko'p bo'lsa nomi algi yeyilidu ishi yurishidu bu dunyoda u tilikiga erishidu agar oxiratlikini izdisamu ashu madad bo'ludi alam qayg'uga yo'liqqanda o'zini pido qiludi shodliqqa shodlanib ko'zini ochudi fazilatlarini yeyib barcha xalqqa so'zlaydi nuqsonlarini ko'zi yoshirudi hargiz ig'iz ochmaydi dushman uxlab yotgan botirni uyg'otquchidir nuqson va fazilatlarni alga ma'lum qilg'uchidir dushmani bo'lmag'icha arning mardligi nomi va jasorati ayon bo'ladimi kimning ashundoq fazilati ko'p bo'lsa uning dushmanimi hisobsiz ko'p bo'ladi kimning fazilati esil pok bo'lsa butun al kishilari uningga dushman bo'ladi qara yaxshi kishining dushmanlik bo'lishi aniq yomonga dushman yo'q chunki yovuz kishi o'likdir qaysi arga qarshi ko'p dushman yig'ilsa u arning fazilatini boshqalardan ortiq bil dushman bilan elishgan arning nomi buyuk bo'ladi dushmansiz kishining nomi chiqmaydi yerda yotadi fazilatli kishi nima degan angla bu fazilatlar bilan ar er tilak orzusiga yetadi arning minglarcha dushmani bo'lmasa kuniga ming qitim uning g'aybatini qilmasa u qandoq ar bo'ludi qara ming itning unini anglab qochib ketgan bo'ri bo'ri bo'lamdi yolg'izlikda kishining piyiga tushmayman deding eg'zimdan keraksiz so'z chiqolmayman deding o'zing kishilar orasida turmasang atrofingda kishi bo'lmasa kimga so'zlaysan qara kishilar orasida yurib tilini ko'zataligan to'rdin o'rin olgan ar haqiqiy ardur haqiqiy odam yirik so'zlarga yumshoq javob berishi ochiq so'zlarga shirin so'z qaytirishi kerak boshqalarning egrini ko'tirishi boshqalarga yuk bo'lmasligi boshqalar jafo qilsimi undamay vafo qilishi kerak o'sh adovatlarni ko'nglidan ko'tirib yetishi dilida borini tili bilan izhor qilishi lozim yaxshilik bilan nom shuhrat qozongan kishilarning yaxshisi nima deydi angla kishilarga hargiz qo'pollik qilma qo'pol so'z uzun yil dilni ranjitadi seni kim so'ksa san uni maqta shunda qilsang u o'sal bo'lib san esil sanilasan jafo qilg'uchiga vafo qilavergin mard kishi vafo qiladi yomonlar jafo qiladi yaqin qavm qarindoshlar sandan aloqani uzsa san ularga yaqinlik qilg'in ay do'stim agar sana zolim zulm qilsa sen uni kechirgin bu din yo'lidir qul cho'rilar gunoh qilsa gunohini kechirgin gunohni kechirgining savobdir uni o'zi qil mard shuning uchun mardki u eg'irlikni ko'tirib o'limini yo'shirib savr bilan yurudi bugun sen yolg'iz bir o'yga kirib elib nima yaxshilikqa erishalaysan ay il, rohat orzu ne'matlarni o'z ko'zing bilan ko'miding kumush guhar oltin misqa erishanmiding saroy qasr yer suv seningda yo'q ot ulo o'g'il qizlaring qini ulami seningda yo'q kishilarga uzatalaydigan erkin qo'l yo'q o'zingni tutib yaxshi noming chiqsila bo'lamdi qandoq narsalarga erishaliding mana ba'zilar seni talva zohid деп аташмақта. kishi ko'p narsadan voz kechib oz narsaga intilsa bundoq kishi belini bog'lab oxiri zohid bo'ladi tilikiga erishammasa har kim zohid bo'ladi savr qilishdan boshqa hilini topolmaydi qara shundoq kishi ar bo'ladiki ming xil orzuga erishib uningdan yana mardlarcha yuz o'riyalasa kambag'allarga ulashtirib yedirsa ish kuzsa ondin xotirjam bo'lib xudoga ibodat qilsa oldiga kelgan mol dunyoga ko'ngil bamisa qo'ldin ketgangami ish og'ritib yuzini purishtirmasa agar orzulari qo'lga kelgandimu dilini va tilini tuzib o'zini tuta olsa diqqat qilsang bu so'zning ma'nosi yuqorqi so'zlarga yaqin keladi buni angla amal qil ay xushbeil arning mard shuki hamma narsaga qudrati yetib uningga erishganda o'zini mahkam tuta olasin yana arning ang mart shuki ming xil orzuga yetgandimi o'zini tez tutolisin o'dg'urmishning o'gdilmishga javobi o'dg'urmish javob berib dedi rostini ey, tiliking nima edi ey oy yuzli kim men nimani so'zlasam so'zimni yerib meni cheklab javob qaytiryapsan tiliking nima manga ochiq aytgin nimani so'ramoqchi bo'lsang ochiq so'zla so'ra o'gdilmishning o'dg'irmishqi javobi o'gdilmish javob berib dedi Men bir tilak bilan keldim ochiq so'zlay kun tug'di alik sening xabaringni angladi qara sana ehtiyoji tushib meni avatdi seni ko'rishni bak orzu qildi seni chaqirib kelish uchun meni alch qilib avatdi qanchalik egri kalsimi berish kerak alik huzuriga berib bir ko'rinish kerak alimu noayti yaxshi bir sultondir xalqi mehribon jon ko'yardir kim aligning yuzini ko'rsa qutluq bo'ludi har ikki dunyoda baxtga erishidi xalqqa boshchilik qilib farosat bilan al boshqurg'uchi bu al yurt begi nima deydi angla adolatlik to'g'ri bag aniq saodatdir saodati orqali hammaga o'z o'lishini beralaydi to'g'ri bagning nomi qayerda shuhrat topsa uning oldiga bog'liq uningdan kishi baxtga erishidi adolat va qonun osmonning tuvrikidir tuvrik qing'aysa osmon o'ri turolmaydi adolatlik qonunliq baglar tirik bo'lmaganda edi xudo yattiqot yerni buzg'an bo'lar edi adolatlik bagning yuzini ko'rsa qutliq bo'ludi savob topidi va gunohdin xalos bo'ludi sana ma'lum bugun mening odam bo'lishimda alining yor yo'lak bo'lishi sabab bo'ldi xudo aql idrok va bilim bergan edi barcha yaxshiliklarga qo'l yetkazar edim xudo ko'p yaxshilik qilishga xalqning foydasi uchun mushaqqat chekishga tavfiq berdi qo'lga qo'l tutishib baglik tugunini yeyish uchun bugun ali sinimi orzu qildi chaqirg'uchi sifatida meni avatdi meni yolg'iz qaytirib etma әй мәрт yigit alik o'z qo'li bilan xat езіп avatdi xatni nima dedi o'zing o'qib көгін. xatni chiqirib қолығы elib ұныңғы сұнды. o'dg'irmish xatni elib to'nidi va uni ochdi o'dg'irmishning өгділмішкі suoli Мәктіпні o'qidi uzoq o'ylandi va dedi alik so'zi orqali ko'p bilim beribdi Алиг мені кәген деп чақырыпты. Әмі яқшылықланы изхар қыпты. Қара, бұл ішлам мән үшін бүйік ішладыр. Немі қылышым керек, әйт, маңа кеңеш бәгін. Өгділмішнің одғырмышқы жауабы. Өгділміш жауап беріп деді. Алиг сені сөзлейді, бірдәмі тілідін түшірмейді. Иғзі ечілсіла намыңны тілға алыды. usini ko'rishga intizor nazari sanda kimni yaxshi ko'rsa ko'ngil shuni orzu qiladi tili shunili so'zlaydi nomi ig'izdan tushmaydi so'ygichi oshiq nima deydi bu beytni o'qi so'yimlikning yuzi ko'ngilning o'ziqudir ko'ngil kimni so'ysa shu ko'z oldida bo'ladi ko'z qayaga tikilsa shu yerda uning qiyofati uchib yuradi ko'ngildagi orzu tilak nima bo'lsa ig'iz echish bilanla shu haqda so'zlaydi o'dg'irmishning o'gdilmishga javobi o'gdilmish javob berib dedi manga kengash bergin buning amoli nima ey yigit san mening ang yaqin mehribon qarindishimsan kengash bergin qarindoshlik haqqini ado qil bu ishga faqat seningdan kengash so'rayman biliming bilan sen kengash berishga loyiqsan xohlasam qarindishim san xohlasam do'stimsan qarindoshlik bilan do'stlik ikkisi o'xshashdir bugun san manga chin mehribonsan nima qilishimni aytqin sanga ishinaman o'gdilmishning o'dg'urmishqa javobi o'gdilmish javob berib dedi bu so'zlarni mendan so'rama ey qutluq chiroy haligi meni chaqirg'uchi sifatida sanga avatdi amdi mandan nima deb kengash so'raysan borayli demakdan boshqa so'zim yo'q man qandoqmi bama deyalayman sening bilan birga bo'lish ko'p foydaliqdir o'z foydasini tilguchi bilan aql kengashmaydi bilimlik chigil nima deydi angla ey bilimsiz buni angla va bo'yningni ay Öz paydasını o'z foydasini ko'zdagichilardan kengash so'rama chunki sanga foydasi bo'lmaydi ay qutliq chiray ay qarindosh kengashni shundoq kishi bilan kengashginki u o'z foydasini ko'zlamaydigan kishi bo'lsin o'z öz ko'zdagichi üçün manfaati uchun loyiq o, narsanimi noloyiq deb turib oladi har qandoq ishda kishilar bilan kengashish kerak lekin ko'ngil totgan ishni qilaverish kerak o'zingga o'zing ang sodiqsan boshqa kishiga ishonma so'z tamom faqat shuni bilginki nima qilish kerak bo'lsa kengashni o'zingga sal, bu ishga meningdan kengash so'rama u yerdan bu yerga seni og'ili keldim kengash shuki yura endi u yerga borg'in kishilar orasidagi savob yaxshiliklarga bu yerda erishgili bo'lmaydi buni bilishing kerak shahar kantlaridagi har xil yaxshiliklarni sanga birma bir ayirib iniq so'zlab berdim bilasan bu so'zlarni to'g'ri so'zladim sanga yaxshilik tilaganligimni bir egam o'zi biladi kishilardan qochsan kishilar sanga nima qildi kishilarga aralashqin kishilarning ishini qil musulmonlarning ishini qil hojitiga yora xudo jannat ato qilib to'rdin o'rin bersin diling va tiling to'g'ri harakating ishonchlik bo'lsa qayerni xohlasang shu yerda baxtlik yashaysan kishilar siz yashama kishilarga orlashqin boshqaning aybini ko'ma o'zingningkiga qara bu beyt buningga taqlid qilingan ay dona buni o'qig'in ondin ishqi tadbiqlig'in qayani xohlasang shu yerda yur yaxshi bo'l esil nasabni izdama o'zingning yaxshi bo'lishini tila qara odamlarning yaxshisi o'zini unutmaydi qayerda yursa yaxshi yo'lda yurishni xohlaydi odam yaxshi bo'lishi yaxshi xulqliq bo'lishi kerak qayani xolisa, shu yerda ming xil shatliqqa erishadi yaxshi kishi har qanday yerda yaxshi bo'ladi yaxshilikning badaliga yaxshilik yonadi Sen yaxshi harakat qil yomonlik qilma qayani xohlasang shu yerda qo'rqmay yuralaysan